Déjame micros, Cami. Moi buenos días, moi bons días. Benvidos, crunios e crunias, un novo episodio de Crunia Fala, o último episodio da primeira temporada. Unha, unha temporada que, Cami, como facíamos xa algún tempo, que un programa que eu dicía, bueno, a ver se si voto 4 ou 5 episodios aquí e, eh, e eh, vamos a, a facer algo de ruido e a coñecer un poquinho máis a nosa cidade, E mira ti por donde a Lobán, xa non sei cantos levo, 20 tantos, cerca de 30. Bueno, unha tempada inteira moi moi a gusto eh, buscando o que procuro con este programa que non é outra cousa que coñecer esta cidade que me adoptou, na que me sinto de un veciño máis Como decilo? Pois como veciño veciño se queda desde fai nada máis que 22 anos, como coruñés que viña por aquí os fins de semana desde fai 40 anos, porque un como aprendín en, en Arteixo o chegar aquí nos anos 80 un avinidero e a miña intención foi sempre esa de, bueno, xa que me aceptou tamén esta cidade, vou intentar coñecela mellor. E dai nace este programa que hoxe remata a primeira tempada. E como podíamos rematar esta, esta Esta temporada, pois eu penso que da mellor forma que, que podemos facer Primeiro, facendo directo Si se estás escoitando isto na 103.4 da Quack FM Estamos en directo Si eh, esta vez non estou facendo trampas Non é un podcast eh, Pero non estamos no estudo eh, Estamos nun espazo moi singular Nun espazo no que hai moita cor e aquí tuvo que haber moitas cores, iso algo quedou no aire, notase, non? Eh, estamos no Martinete, estamos atendendo a invitación da Asociación de Veciños Montemartelo encantados, non se nos ocurre mellor forma de rematar esta temporada que volvendo a xuntar asociacións de veciños e atendendo a invitación de do Martinete. Laura, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Santi, muy bien, gracias. ¿Sí? Sí, estamos, estoy muy contenta de teneros a todos aquí Eh, si que é certo que o lugar este precisamente é bonito, non é tan bonito fora, pero bueno, son outras cousas, pero sí. <laughs> aquí aquí Oxe, estamos... oxe van voar máis unha puñalada. <laughs> Si sí, algunha que outra, senón tamén, non? Claro. <laughs> Hai que reivindicar, pero bueno, eh, entendo Santi que xa me das a min a palabra para sí, que claro poda que sí. presentar. É a nosa anfitriona. Moi ben, pois eso, primeiro de todo, moitas gracias aos que viñechedes hasta aquí. Eh, o meu nome é Laura, eh, como di Santi, estamos no Martinete, eh, estamos, pois, eh, como recén nacidos, un, unha asociación que é a Asociación Monte Martelo, eh, e, bueno, e hoxe contamos, aparte de con nós, pois temos a Lucía, que é do sector 7, temos a Mónica, que é da Asociación Veciñal de Irís, Fernando, que é da Asociación Veciñal dos Rosales, e Lalo, del Viña Segunda Fase, e por último, Álvaro, que o temos de Palavea. Eh, bueno, eh, o primeiro de todo comentarvos de que pois mm, a necesidade de, de eh, que nacera esta asociación non é outra que mellorar un pouco as condiciones do barrio que temos e que sexa máis eh, habitable e, e bueno, e como dice Santi, pois outro lugar que tes que coñecer, verdad que sí? Que algunha cousa eh, ten de bonita. Ten, ten moito que ver, Martinete, claro que sí, ten moito eh, que ver, eh, pero... como calquera outros barrios, sin dúbida alguna, Pero bueno, o xeito ou a idea é que, que neste, neste programa que pecháramos un poquiño unha vez máis miati por donde volveu a sair un programa de exteriores non porque estemos fora da radio sino porque estamos a periferia outra vez aquí reunida non? Estades, nin están todos os que son do, do outro programa nin son todos os que están pero unha vez máis volve a ser periferia a que se xunta para, para falar e para debatir e para comentar cales son eh, as súas necesidades que se cada son heredadas do pasado e as súas peticións ao futuro non? entonces se vos parece neste programa vamos a facer un pouquiño eso vamos a primeiro coñecernos un pouco nos máis A idea que tiñamos neste, neste programa en directo era que cada unha das asociacións podades falar un poquinho de como vos organizades desde a perspectiva de que seades conscientes de que hai outra xente que ten outras asociacións ou que aspira a ter unha asociación veciñal ou quere xerar un movimento veciñal, pero ten certo medo. Entón, se cadra, se cada un de nós aporta pois a experiencia de como se organizan, de, de, que, fo, de que xeito diron eses primeiros pasos, eh, poden axudar a que outros dean ese paso. Eh, e despois, se parece, despois desa, desas roldas podíamos pasar a falar un poquinho máis de, de cargas de profundidade, <laughs> vale, se queredes. Claro que sí. Vos parece que xuguemos a eso hoxe, sí? Pois pues de sí. acordo? Pues bueno, pois eh, empezamos por donde por onde que irades. Non sei quen quere falar primeiro respostando a esa pregunta. Eh, se cada os que se acaban de crear como asociación máis recentemente, non? Que son os de os de Montemartelo que están aí nese nese nese sin vivir. Pois eu Contanos un pouco a tua experiencia. Vale, eu podo contar así un pouco como foi todo. Realmente creo que un dos factores que entraron aquí foi pois a espontaneidade da que surdiu finalmente este pois este este movemento. É realmente un boca a boca de veciñas e veciños que nos vemos e simplemente decimos, temos este barrio que a verdad está como abandonado, eh, temos un montón de de dificultades e simplemente eh puxemos unhos carteliños para avisar e reunímonos ou non ter nada máis, simplemente era veciñanza preocupada por mellorar o barrio. E, entonces reunímonos todos e aí de aí surdiu desa reunión pois con moita máis xente que aquí non está da, da asociación que somos 13 pero aparte de ser 13 na asociación que fo formamos sí que realmente o que máis nos podemos o que me gusta a min que se vexe é como si sí, un movimento veciñal porque o que fixemos logo tamén foi uso das novas tecnoloxías que facilitaron moito facilitan moito as cousas hubieran sido diferentes eu penso fai un tempo que a mellor tes que facelo pero que as novas tecnoloxías se siente que as sabes utilizar a través de de, todo, de Instagram, de WhatsApp, empezamos, xa temos un grupo de veciños que somos casi 200 personas dentro dese grupo, co que se fixo todo moi inmediato, moi rápido, porque xa vos digo que a primeira reunión foi o 6 de marzo, estamos en xuño, eu penso que hemos avanzado, a nosa forma de organizarnos é a través de todos estos canles, intentamos ter reuniones e, sobre todo, falar moito co barrio, porque esa tamén é a sorte de que nos coñecemos todos, baixamos, todos nos decimos, pasa isto, pasa isto, estamos tendo moita comunicación entre nós, e, e bueno, foi pois algo a mellor que tiña que surdir porque era Exactamente, pois mm. como unha necesidade do barrio eso mm. e como empezamos a funcionar e como estamos exactamente recén saídos Vale, eh, damos paso ahora, se os parece, a Sector 7, que son tamén unha asociación moi nova, logo despois falades os máis veteranos e vades matizando e vades aportando, non acordo? Eh, Lucía, moi bons días. Bons días. Bueno, temos tamén xa asociación constituída, eh, como se di, con os papeles en regla, non? Sí. Arrímate un poquinho máis ao micro e eh, eh A asociación fixose máis que nada porque creemos que en determinados aspectos se non hai unha forma jurídica por detrás non a presión desde as redes sociais e as reclamacións en, en registro, pero ten que haber algo de peso por detrás. Entonces, bueno, nos enfocamos máis que en canto a número de socios, a número de veciños. Eh, como xa contamos máis veces, o que nos facemos son eh, lotes de reclamacións para presentar en, en registro. Uh -huh. eh, esta semana presentouse o lote 7, eh, antes da, do que era o 28M pois iban xa 81 E eh, agora temos para tres lotes máis nas próximas semanas, eh, todas son novas. Despois dese, desas tres eh, que se vayan presentar, pois o que vamos a facer é un repaso de todas as que veñen de atrás e as que están sen facer ou sen contestar por silencio administrativo, pois volver a poñelas. Hai que insistir. Insistir. Insistir. insistir. Eh, a forma de organizarnos é esa, falar, e eh, tamén os grupos de WhatsApp, as redes sociales son fundamentais hoxe en día, é o que máis ruido fai, e eh, é o básico, facer ruido, porque senón costa moito que que poñan un pouco de atención e, eh, si sí que é curioso que desde a miña, desde a miña percepción que se poña durante meses eh, para a campaña tamén ese foco nos barrios en, agora nestos días non se está a falar nada deso, nin nas negociacións nin nada. Seguimos vale. como olvidados. Bueno, verdad que hai que, bueno, si estamos nunha época de eleccións, se sabes que hai como un kickat, sí. non? De que de repente o concello desaparece, mm. porque os que estaban antes xa non están e os novos aínda non chegaron. Entonces aí ese, ese KitKat, ¿no? bueno, que se permite a administración no que todo pode, pode parar. Mm. A Coruña sigue <laughs> traballando, sí. os veciños hemos tentemos que seguir tendo servizos, pero bueno, a atención se cadra, pois, bueno, eh, pasa cada 4 anos e o, é o que toca. E vos como, como grupo, como asociación, cal é a vosa forma de, de comunicarvos co, falabas que baseade vos máis en, que nos socios, no, nos propios veciños, uh -huh. o sea, dades por feito que os, os veciños son todos socios, per se. É que non fai falta ser socio para vale. traballar. É un traballo en equipo, todos buscamos o mesmo obxectivo. E eses lotes dos que falábamos, nós o que facemos é presentar cada veciño a solicitude. Creo uh -huh. creemos que ten máis peso que 50, 60 persoas, por por un número que mellor son máis presenten a mesma solicitude, por exemplo, de que hai un bache sen, ar, de, sen arranxar, uh -huh. que sexa unha solicitude por unha asociación, non. Hai 50, 60, 70 persoas que lle molesta. Sodes máis incitadores. Sí. Vale, de acordo. Eu poñerlle adxetivos un pouco a cada un dos perfis, non? De acordo. Bueno, seguimos con Ahora xa por orden, se queredes Porque non me atrevo a decir Cal das outras asociacións leva máis tempo De acordo? Eh, <laughs> entonces, para non equivocarme eh, Álvaro, que estás aquí ao meu lado Mirando así para mí como dicindo A ver en que lío te metes Vou seguir o orden da mesa E te toca al final, ya sabes <laughs> Bueno, Mónica, moi boas, desde Irís. Vale, contanos un pouquiño como é o día a día da, da vosa asociación e como os organizades. A ver, a nosa asociación é unha asociación eh, bastante antiga xa, eh, xa temos 44 anos. Est estos días tamén estaban de aniversario os de, do Centro de Catro Camiños, que facían 30 anos, me parece. E vos, sin embargo, 40. 44. Caramba. Vale. Eh, bueno, eh, o barrio da Iris é moi diferente aos barrios novos en moitas cousas, en, sobre todo no tipo de población que temos. Temos moita xente maior, moita xente sola, tamén hai moita xente nova, obviamente, e, pero bueno, si sí, é certo que a nivel de redes, por exemplo, é moi diferente. E a nivel de eso, a brecha digital é algo importante para nós, por tanto, nos facemos máis ben de altofalante cara ao Concello, das queixas que nos chegan. As queixas chegan porque alguén me timbra na porta, porque nos chaman por teléfono, porque pasan recado a alguén que si se comunica, digamos, dunha forma máis fácil con nós, eh, nos chegan por diversas vías as queixas e é moi habitual que persoas maiores nos pasen unha queixa que nos logo pues, eh, tramitamos de cara, de cara ao Concello. Entonces, habitualmente funcionamos desa forma e eh, logo a nivel interno, E eh, digamos que hai persoas que teñen funcións moi diferentes. E eh, hai xente a que nunca lle podes pedir que se manexen redes sociais porque nunca o fixo, pero si sí mm. che vai a pegar os carteles de moi boa gana onde faga falta, repartir cartas, etc. E de feito son esas persoas masas que funcionan de altofalantes que recollen as queixas de ou que te avisan, mira, en tal zona está, está pasando isto, mándame unha foto, mira, a ver, eso, funcionamos de formas moi diferentes, somos xente moi distinta, e, e xente que normalmente dio de eu pois, pouco podo apoiar, pouco podo axudar esas persoas que moitas veces non se animan a participar nunha asociación e logo son pezas fundamentais porque son esas persoas as que se si de último momento necesitas algo porque tes un apuro son os que van a responder entón, eso, eu creo que a nivel da xente que este pensando en montar algo ou en participar en algo eu creo que todo o mundo pode aportar moito e, e é fundamental cousas moi diferentes. O sea, unha persona que está todo o día en redes, que está super metida en mil historias, hai cousas para as que nunca vai a ter tempo e hai outras que sí teñen tempo para eso, que igual non se atreven a facer outras cousas, pero sí poden axudar eso, pois a pegar carteles, a pasar un recado, a ir a revisar como está algo ou a ir a entregar un papel en algún sitio. Entón, mm. eu animaría a todo o mundo a que o faga. Eu creo que o asociacionismo é a base fundamental para poder defendernos un pouco deste sistema no que vivimos político, no que parece que Concello, Xunta, Goberno, etcétera, están a lo arriba nun poleiro, o resto estamos aquí abaixo e é como se si viviramos en dous universos diferentes e alguén ten que intentar mediar entre Diferentes, as dúas cousas. pero dependentes. Dependentes eles de nós e nós deles. Claro. Pero eles só se acordan de que dependen de nós cada 4 anos, esa é a gran diferencia. Vale. Entonces alguén ten que estar aí para tirarlles as orellas e, e axudar un pouquiño porque non todo o mundo ten a capacidade de chegar ao Concello para poñer unha reclamación. Por tanto, creo que é fundamental que haya quen si o faga. Ten a capacidade, ou ten o tempo, ou ten as ganas. Porque hai xente que se queixa e despois non chega a tramitar esa queixa Pero vale. se si hai alguén que o faga por, por esas personas, pues, igualmente chega onde debe chegar. Mm, vivimos moi condicionados en que a queixa é inútil. Moita xente pensa que a queixa é inútil e hai moita xente que se queda contenta con queixarse no bar pero mm, somos moitas e moitos os que temos claro que se si non fases a queixa por escrito e non chega onde ten que chegar, ninguén o vai facer nunca. Vale. O sea, tuvemos un caso moi claro con unha tapa dunha alcantarilla que faltaba no parque, a xente caía e todos decían que xa se queixaran En realidade ninguén reclamara. A reclamación foi posta e en tres días había un señor chamándome desde ali, mandando máis fotos de como quedaba para ver se si quedaba ben. Tirai cousas que son tan simples como esas. Se si realmente te queixas onde te tens que queixar, o é moi probable que che fagan caso. Hai outras cousas das que te podes queixar 4 anos e non che van a facer triste caso, obviamente. Vale. Pero bueno, polo menos intentalo. De acordo. Bueno, seguimos a rolda e eh, temos agora aí a Fernando que recuperó uno, los Rosales. <laughs> Fernando está ahora mismo como vocal, me decías, es antiguo presidente de esa asociación. Sí. Eh, que estamos viendo además que hay como que cada barrio tivera o seu perfil de usuario, su perfil de vecino. non? hai un barrio máis novo, hai un barrio que ten unha comunicación máis clásica, como Eirís, porque é ben condicionado por os seus veciños, por a idade e a, o, o tipo, ese perfil de veciño. E agora vamos a, a Los Rosales, que era el barrio joven, que foi, <laughs> de acordo, sí. pero que, que está aquí representado por Fernando. Moi bons días. Buenos días a todos e todas. Esto, bueno, nosotros ya tenemos desde la primera piedra, ya pasaron 30 años, ¿no? Pero bueno, así como, como urbanización y como barrio, llevaremos unos 25 por ahí, hasta que se hicieron los bloques y tal. Somos un barrio reivindicativo. Eh, empezamos con el centro penitenciario de reinserción de tal, hicimos una cadena humana allí, bueno, pues se protestó mucho allí, al final no lo pusieron. Después vino una gasolinera eh, enfrente a un colegio, después vino Cole para Todos, porque hay que tener en cuenta que aquí hay tres colegios, uno público y dos privados, cerca o casi sin 2.500 niños. Entonces necesitamos un colegio. El boom fue en el 2004 y se creó una plataforma fue vino Maderas Peteiro, que es un sector por urbanizar, al lado del barrio. En fin, que tuvimos muchas cosas con que luchar. Ahora estamos más tranquilos, mm, sí, pero siempre hay necesidades que, tenemos que reivindicar. Y, bueno, somos siete en la directiva. Estamos también en Instagram y en Facebook. Aparte tenemos correos electrónicos de todos aquellos vecinos que nos dan para en un momento dado pues avisar de pues de las fiestas del San Juan, del, del Samaín, de algún problema que haya. Y, bueno, funcionamos bastante bien. Eh, hay mucho que hacer. Eh, en estos 8 o 12 años en, mm, por los Rosales se ha hecho poco o nada E, e bueno, tenemos que empezar e seguir reivindicando cosas. Claro, a veces Como... dá a sensación un pouco de que eh, as grandes iniciativas van hacia os novos barrios, de sí. acordo? Plantan o foco eh, los Rosales tivo o seu foco, mm. despois chegou mes, Novo Mesoiro, absorbiu o foco, sí. agora o foco está en Xuxán, de acordo? Parece como que o foco vai mutando e de repente nos olvidamos de, ese barrio que era un futuro ...y que de repente convirtióse en pasado. Sí, por eso es importante cuando empiezan los barrios eh, formar cuanto antes una asociación vecinal, porque es la forma de unificar y unir a los, vecinos y decirle al ayuntamiento, y no solo al ayuntamiento, a la Junta, que a veces tiene mucho que decir en, cuanto a centros de salud y colegios o, guarderías. Eh, hay mucho. El pelear contra la administración, ya lo decía Don Quijote, ¿no? Con la iglesia hemos topado y los molinos de viento y aquello. A veces es una labor eh, que te dan ganas de, tirar la toalla, pero no podemos hacerlo. Si queremos vivir en un barrio no podemos. Con sensibilidad. y... poder, no, hay no podemos. E non sei que iba a decir con todo isto. <laughs> Bueno, estabas presentando, estabas presentando un pouco, eh, non, estábamos falando de, de un pouco de, de que unha asociación que naceu porque non lle quedou outra. Sí. De acordo? Porque sí, ti sí. viñamos moito moitas moles en riba, como acabas de recitar agora, que repasaches por unhas poucas. Sí. No, e aparte, por parte do Concello, me estou acordando de, de la mesa de negociación de Peñamoa, Se explican muy mal las cosas y, se trata de ocultar cosas a los vecinos y somos nosotros los que tenemos que estar ahí, reivindicando la información, y reivindicando cómo se va a hacer, en qué forma nos va a afectar. Y todo esto es importante, es importante estar ahí y reivindicar y unir a los vecinos. Porque eh, no es un problema de una asociación, de un vecino, es un problema de un barrio. Y si un barrio tiene un problema, la ciudad tiene un problema. Tampoco podemos ser eh, asociaciones residuales o, estancas. No, lo que afecta a un barrio afecta a todos. Ahora estamos peleando con el polígono de Bisma, 4.000 viviendas o 3.600, cada vez van rebajando más. ¿Por qué? Porque se ha montado una, plataforma a través de un WhatsApp, donde está el Agra, donde está Mariñeiros, donde está Rosales, San Pedro, donde, en fin, estamos consiguiendo cosas, ¿no? Pedimos una reunión con, los, con las promotoras. Bueno, pues ya se consiguió apartar una carretera de del no me sale. Bueno, de una toma de agua, de un de una arqueta. Ah, vale, vale, vale. Que cruzaba una carretera que eso era infumable. Eh, se consiguió que hiciera un parque subterráneo en fin, se van consiguiendo cosas. Se consiguió que bajara un poco las alturas en algunos bloques. Vamos a seguir peleando, ahora bloque a bloque. Vale, Para que las alturas no sean las mismas. Entonces, tenemos que pensar qué ciudad queremos y a dónde queremos ir. Sí, se queda el de, pensar un poco, cale a ciudad que, a que queremos ir, se queda un poco, para mí un dos grandes eh, olvidados en todos os proxectos políticos. Non recordo un, un partido político das últimas tres... Mm, sí, é que desde, desde... Bueno, calquera calquera das últimas eh, temporadas non, non vexo ningún que se sentara claro, porque todos os proxectos son a, como moito a 4 anos entonces non hai non hai moita máis visión con unha visión de 4 anos é moi difícil facer facer unha visión de cidade non? Ya, pero es que eso es porque el ayuntamiento partido tras partido político que llega empieza de nuevo. O sea, nosotros, nuestros barrios, tienen reivindicaciones de, de hace muchísimos años, de 10, 12 años, y no vale. se han hecho. Vale. Y seguimos ahí. Y el que viene dice, ah, bueno, a ver qué puedo hacer. No, hay cosas que ya hay proyectos hechos, pero como los hizo otro partido, pues no les valen. como se han hecho sin hablar con los vecinos y sin hablar con el barrio, pues te, plantan un proyecto que a lo mejor no quieres, le dices que no, y entonces lo tiran a la papelera, pero no te dice, no te hacen otro. No, no, es, voy a estar aquí cuatro años, ocho años, pues ¿qué más da? Ya lo hará el siguiente. eso no puede ser. Vamos, vamos siguiente. lo siguiente en este caso, eh, gracias Fernando. siguiente seguinte este caso el halo que ven, mira, o no me da asociación dio tía. <laughs> Pero mira, ¿eh? dio, largo, dio largo. ¿Queréis que diga el largo? Claro. Bueno, buenos días ante todo. Eh, la asociación, pues le pusimos un nombre un poquito mm, eh, mirado hacia el pequeño comercio, para dinamizar el barrio. Entonces, bueno, la idea fue llamar la Asociación Vecinal para el Desarrollo Económico y Social, el Viña, dos fases. Llevamos las dos fases por la sencilla razón de que, bueno, eh, siempre teníamos la, idea de que eh, estaba atendida solo una fase, faltaba la otra y por reivindicaciones vecinales, pues mm, la gente pues, mm, quería que el barrio fuera atendido en su eh, contexto, como se dice, mm, a nivel fase, es decir, completo, completo completarlo y en el 2010 decidimos pues eh, crearla. Somos cinco personas en la directiva y, como decimos, eh, nuestra función es dinamizar el barrio. Es un barrio bastante extenso y eh, un barrio administrativo, porque ahí está el edificio de la Junta. Queremos decir que a nivel, bueno, pues eh, servicio, pues lo tenemos bastante bien atendido. Mercado, Gadis, eh, bueno, en ese sentido... Desde aquí un saludo a los amigos de Gadi. Exacto. No quería hacer publicidad, pero bueno, son los dos eh, no, no, no, aquí centros... En, cualquier FM ...no podemos hacer publicidad, no hacemos publicidad... Vale, ¿eh? vale? vale de acuerdo. <laughs> y entonces, bueno, nuestra pretensión es esa, pues... Eh, las reivindicaciones que nos presentan los vecinos, pues llevarlas directamente a nuestra única red social que es Facebook, que nos funciona de maravilla. Eh, siempre recibimos a través de mensajes, notificaciones, fotos, eh, bueno, todo lo que mm, pueda pues, aportar para poder mm, presentar ante el ayuntamiento o cualquier eh, administración las quejas que nos, nos llevan a este medio, pues trasladarlas. Sabemos que esta red nos la lee mucha gente, y eso nos interesa porque, bueno, tenemos muy, muchas visitas y, bueno, aparte el WhatsApp, a través de vecinos que nos piden el teléfono, pues nos mandan WhatsApp, fotos y, bueno, tenemos un local, pero nuestro... Nuestra manera de trabajar es eh, visitar el barrio, estar siempre a pie de cañón, con los vecinos, eh, hacemos de vez en cuando alguna que otra reunión para saber claramente, bueno, pues lo que podemos eh, trasladar a, las administraciones y, bueno, eh, estamos contentos con la labor que estamos haciendo, la verdad que sí. Bueno, sobre todo si los vecinos están contentos, se vos transmiten eso, e ven que hay una continuidad a todas sus demandas, pues es una buena forma, es una buena vara de medir pues todo esto. De acuerdo. Álvaro, muy buenas, compañero. qué tal? Permitideme... que, que faga un matiz, de acordo? Si, xa estou eu nos meus líos e nos meus charcos. Pero Álvaro foi unha das primeiras persoas cas que eu falei sobre este proxecto de Grunia Fala e, e cando notei o seu feedback que el me decía Santi, tira pa diante ademais das dúas madriñas que tive no programa que son por un lado Mariel Padín e por outro lado Rosa Barreiro pero que Álvaro me viñera a ese primeiro programa que viñeches faime, bueno, foi un, un pulo, non? Dixo, va, Santi, tira, que parece que as, a, as asociacións parece, ou al menos unha, <laughs> vale? Parece que lle interesa. E hoxe que estés aquí con toda esta xente, pois dauche gracias porque non lo fixe nunca en directo, de acordo? Eh, do mismo xeito que llas teño que dar a todos e a algúns que vou conocendo é que este que é o primeiro programa e que se cada despois ao final do programa digo que non sei se habrá un siguiente, non, non sei, está no aire pero a ver como carallo non faz máis programas antico que tes aquí sentado na mesa, non? Pero bueno, va. Álvaro, vamos alá. os nosos lares, como os organiza lares. eso aí en Palavea? Bueno, os nosos lares é unha, unha asociación das históricas veciñais da cidade. Igual, Mira de trienios de... que teño aquí, eh? <laughs> que como di... non, non, pero é verdade, eh, do, fundouse ou creuse no 76, o sea que ten 47 anos. Uf. Despois, claro, a lei de asociacións posteriores a do 78, así que mm. houve modificacións, pero unha asociación histórica, non? Entón o, o ímpetu, o momento así máis eh, de maior activismo coincidiu nos anos 70-80 Eso, cando eran reclamacións básicas de, de rúas, de tubases, de, da propia autopista, etc, etc, ese foi o momento, digamos, porque todo isto ten, é moi orgánico, depende de cada momento, non? Entendo, por eso, as, as novas asociacións tedes eso, É o vosso momento de maior ímpetu agora, non? De reclamacións que todavía non foron atendidas, Eh, así que o que temos nós, igual que pasa o caso de Iris, é unha situación máis consolidada como asociación e traballamos unha mistura entre as formas máis tradicionais, digamos, que siguen siguen sendo a, a forma básica, non? Co, falar cos veciños, quedar no local, recoller as reclamacións con esa nova actualización que nesta directiva eh, pois, eh, estamos con ela, non? De estar máis nas redes, pois, sobre todo tamén depende moito das nosas querencias pero unhas outras, pero bueno, funcionan todas máis ou menos e eh, hai tamén máis feedback a través diso, non? Entonces as redes é certo que están mudando a, a forma de participar e, e como se ve tamén o ciberactivismo de alguna forma está facendo bueno, facendo un pulo as asociacións veciñais que se crean eh, novas. Mm. Entón, bueno, eh, ten dúas dimensións a nosa, a nosa actividade, unha, que as mesmas que tiñan eh, que tiña a asociación na súa base, unha que reivindicativa por unha parte, eh, como que se comentou a través das, das propias queixas, das solicitudes, reunións co Concello, comunicación constante, etc. E as ou a través de programas de participación como do, o dos orzamentos participativos, é dicir, estar en todas as formas que se pode reivindicando carencias que ten o barrio que ten calquera barrio periférico que son eivas eh, esa tradicionais de equipamentos de espazos espazos verdes ou espazos adecuados para de, prácticas deportivas, culturais, etc. Non? Eh, é moi amplo E eh, despois a outra dimensión é unha dimensión xa de dinamización, dinamización cultural ou dinamización veciñal, uh mm. -huh. eso a través de festas, a través de cursos, obradoiros, etc. Non? entonces no local tamén facemos moitas actividades, colaboramos co, co centro cívico tamén e eh, con outras entidades da zona, a escola infantil, o centro de menores, etc. A escola infantil precisamente surdiu nos anos 70 eh, como a queixa da propia asociación veciñal, e despois foi deslindándose ata convertirse en unha escola infantil municipal, pero por eso hai un, unha gran vinculación coa que sigue sendo a directiva actual por, esa, por este motivo, non por estar vinculado inicialmente á, asociación veciñal. Entón, máis ou menos, é, eh, é iso o resumo. Bueno, temos eh, un, un amplo abanico de, de diferentes formas de organizarse, desde o máis tradicional a combos eh, ou exclusivamente redes sociais, eh, o que determina esa enorme variedade que parece que na, na periferia só hai un perfil de, de veciño, pero demostra esa enorme variedade de, de veciñanza e de formas de xestionarse e que de todos os xeitos e de todas as maneiras todas son válidas, de acordo? Desde aquí eh, ese ese impulso a aqueles que queiran participar na súa no seu barrio se xa hai unha organización ou se ven que hai unha carencia dese tipo que non hai, pois que pa diante que esta xente que está aquí sentado aos micros comigo e calquera outra estaría encantado de colaborar con vos se vedes que no vosso barrio non hai unha representación Aí están as redes sociais, aí están os colaboradores a pé de rúa, como din en Eiris, eh, achegade vos a eles que van a, a botarvos unha man non só para a parte burocrática de crear unha asociación, senón de, de como organizarse, como vedes, que é unha forma moi variada e todas son válidas, non hai unha que sea mellor que outra. Bueno, xa dimos esta rolda, de acordo? Xa nos presentamos todos un pouco. E que vos parece se falamos xa do mundo pospandémico, oi, perdón, electoral <laughs> no que, no que vivimos ahora, eh, empezamos a falar de, de eso, de que nos parece moi ben, como decíamos antes con Lucía, que o Concello parece que xa está argallado, non? O sea, Xa están repartidos os asentos ou algún sabe algo ou... porque eu a verdade que levo uns días un pouco desconectado da prensa, pero parece como que a, as butacas xa están medio repartidas e polo tanto estes días tiña que presentarse se non hoxe, hoxe, unha de Os concellos é o que teñen, que non hai posibilidad de, de cambiar as datas, porque eso está estipulado, non como na Xunta, ou sea, nas comunidades autónomas ou no goberno central que poden variar as datas, non, aquí hoxe a unha O sea, acabamos su programa y e sabemos, está, esto está montado <laughs> ni, pensándolo, vale. Bueno, vamos a la eh, ahora toca ir ¿qué Que, esperamos o qué queremos demandar a este Concello que temos hoxe a unha instaurado. Si, por suposto, seguimos ao mesmo orden, se queredes, ou senón, vamos, vamos participando. Dime, Laura. Bueno, pois, eh, primeiro de todo, simplemente decir que mm, o noso barrio, exactamente, está, primeiro de todo, sin servicios mínimos, que o que pedimos, as cousas máis sinceras como, bueno, eh, baches, eh, visibilidade, boa iluminación, o mínimo tiñamos temos un problema moi grande aquí que é o de espacios abandonados. Eso ten outro problema moi añadido que é onde están os propietarios. Eso é o que complica. Vale, nun futuro claro que sí que nos gustaría tamén abarcar todas as cousas que facedes as outras asociacións, como non unha mellora, un parque, actividades para as persoas maiores, todo eso, pero a nosa surdiu simple e llanamente porque salir á rúa e ver unha cantidade de pequenos problemas que non nos fan nada nada eh, doado estar no barrio. E que lle diría eu pois o Concello, non? O Concello como mm, a parte primeira que ten que dialogar o cidadano, a, a cidadanía, o problema que lle vexo é mm, que ahora mesmo está nun break, é verdad, porque ha habido eleccións. A ver que pasa despois. Retomando un pouco que decía Lucía, te toda a razón. Viñéronos a visitar todos nos momentos das eleccións, pero que disimulen un pouco que sigan viñendo a visitar, que non pasa nada. E, sobre todo, que me gustaría que lle pediría ao Concello. O Concello que quero é unha resposta integral. Creo que as administracións non traballan ben. E máis, Doeme decir esto, pero para min a administración é a enemiga da cidadanía e dos cidadano, porque poño todo complicado, como hai que facer e como non. E a min o que me fastidia é se facemos algo, unha reclamación, o Concello ten que dar a resposta. Se despois hai por aí outras administracións, por que digo isto? Porque se eu reclamo un bache para unha carretera que teño na miña rúa, digo yo Concello, se despois é da Diputación, que o Concello fai cada Diputación. Mm. É un xeito que penso eu que debería de funcionar e que vexo que, vamos, non funciona nada ben. Esta primeira idea que teño, vale, de como me gustaría que funcionara o, administración o Concello como unha resposta integral para o cidadano. Resposta integral. Lucía. Pues nosotros lo que pedimos es básico. Pedimos atención. Atención. Atención. Eh, atención, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, igual que vosotros disteis la vuelta por el barrio y visteis cómo estaba, ellos, bueno, todo lo que son todas las fuerzas políticas que, que tienen representación o son importantes en la ciudad, han venido a visitarlo en noviembre, que aún no era precampaña, vieron la situación, en diciembre fue a pleno con una moción, se quedó latente el tema <laughs> y cómo está realmente. En mayo, propuesto también por parte del barrio, vinieron otra vez las fuerzas políticas a ver cómo la cosa seguía igual porque no vamos a decir que las mejoras sean importantes? De esas 81 reclamaciones puedo decir que hay hechas 14. 81. 14. Entonces, ¿qué es lo que más pedimos nosotros? No lo sabemos todos. 14 años sin barrendero y sin máquina que limpia la calle. Nos podemos imaginar cómo estaba el barrio. Cero papeleras. Ahora tenemos tres. Hemos pedido más, pero lo mismo, pides, esperas, tienes paciencia. Hombre, si la tuvimos 14 años, no vamos a dejar de hacer el esfuerzo de tenerla un poco más. Pero sí que hay cosas básicas que, para nuestro punto de vista, ya no es cosa del Consejo ni de ordenanzas, vienen del BOE, que es una ley a nivel estatal, que cualquier municipio tiene que garantizar la limpieza, eh, unas garantías en cuanto a medio ambiente y sobre todo de seguridad. ¿Por qué digo esas tres cosas? Porque en todos estos meses estamos cansados de escuchar mejorar limpieza de barrios, mejorar seguridad de barrios, mejorar eh, calidad de vida en los barrios. Y vuelvo a decir lo mismo. Pasado el 28M, yo no he visto en ningún medio una sola frase dedicada a los barrios. Sí pueden hablar de cosas puntuales, como el puerto, podemos considerar que hay un barrio en esa zona. Eh, sí que vemos cosas puntuales, eh, como lo que hablaba antes Fernando de, de es importante, porque nosotros somos un reflejo de lo que puede pasar en misma. Un buen reflejo y mal reflejo a la vez. ¿Vale? Porque nosotros eh, no tenemos bajos comerciales, no tenemos. Eh, la limpieza empezó ahora el barrendero, ¿vale? O sea, hace dos semanas. Nos han reconocido que teníamos razón, que no teníamos limpieza, y vas peleando y peleando, pero eh, lo que es la máquina que limpia la calle ha pasado dos veces. Una muy concreta y otra porque lo repetimos. Cambios hay alía dolor, ¿eh? Sí. Yo entiendo que haya obras y que las obras se ensucien, pero bueno, eso es un bucle. ¿Vale? Porque pero sabemos por qué el eh, motivo de quitar la tierra esa de ahí. A ver, el es que ese es otro problema que tenemos en nuestra zona. Nuestra zona tiene un proceso judicial por el medio. Han quedado obras sin hacer, hay una sentencia de la Junta del 2019 que dice que tiene que hacerse la, la urbanización del barrio. Eh, no se hizo. 2020 sacan una, una, modificación de ese proyecto para decir, bueno, pues vamos a hacer esto, esto, esto y esto en, en tal parcela y en cual parcela, pero no se llegó a empezar. Había movimiento de tierras, pero no estaba consentido. ¿vale? Entonces, nosotras hemos pedido un informe por registro, porque es la única forma de que te contesten, y nos han contestado con un informe de, un ingeniero que el acta de replanteo se firmó el 17 de febrero del 2023. Estamos hablando ya 2019-2023, porque los vecinos se cansan. Eh, nosotros en casa tenemos eh, tierra por las mesas cuando vas a cenar, eh, tierra por las ventanas, tierra por el suelo. es infumable. O sea, a mí me recuerda muchas veces a lo que pasaba en los castros con el carbón, exactamente igual fuera ves las nubes de, tierra volando. Entonces, yo entiendo que hay, y todos entendemos que tiene que haber obras, pero que tengan un fin. Tienen nueve fases de urbanización y seguimos en la primera igual que en noviembre. Seguimos en la primera, movimiento de tierras. No hemos visto ni un centímetro de cemento, ni un centímetro de verde, ni uno de los árboles que se ponen en, el proyecto, ni nada. Entonces nosotros tenemos esas tres cosas principales. Medio ambiente, fatal. Urbanización, eh, tira y afloja. Seguimos presionando. Entendemos que lleva su tiempo, pero el tiempo ya pasó. Tenían siete meses para hacerlo en el 2020, no ahora. Y luego eso, la seguridad, que la semana pasada tuvimos un tirón de bolso, el robo de combustible debajo del puente es algo que no, <laughs> no cambia y mil cosas más. Entonces tú sales por la puerta de tu casa y ves la acera rota, la tierra acumulada, eh, <laughs> es, que es un como digo muchas veces, yo eso, por, lo que sabéis, por mi enfermedad tengo que dar por lo menos dos vueltas a la manzana al día. Eh, te cabreas. Ese es el resumen. Entonces, lo que queremos es atención y que no haya silencio administrativo porque a los 90 días de que presentas una solicitud no te haya contestado nadie. O que no te conteste y aparezca hecho. Porque un vecino de otra torre te dice, ay, mira, ponen el bache. Bueno, por pues lo menos se hizo. ¿Sabes? Pero pues nosotros tenemos mucha comunicación también entre torres. Eh, cada una tiene pues el portal 2, el 4, el 8 y de broma por WhatsApp a veces estamos Torre 8 a Torre 2, ¿qué ocurre en la calle no sé qué? Mandan foto. Eh, ¿Sabes? Hay una comunicación muy continua. Y lo que decimos, las reclamaciones. No una. Vale. Una vale, no, te, no te queixes porque hai barrios nos que os baches os reparan os veciños. Sí. Cuidado. Bueno, cuidado con eso porque salió en prensa de un vecino que lo hizo en otra ciudad que tapó el agujero, el ayuntamiento denunció al, vecino y tuvo que pagar de vuelta. O sea, que han por encima de haces el favor. <laughs> con, la, con un árbol. Un vecino cortó porque le, tocaba en la ventana, ¡bumba! Sancionado. Pero y si te la razón, Lucía, en todo lo que estás diciendo. Es que si tú pides que corten el árbol, o sea, que lo poden, pero cuando vengan ya tienen que volver a Pero es que nuestro barrio, yo es que el Viña por activa, por pasiva, lo vengo reclamando, pero bueno, en medios, eh, todo. Es un barrio verde, verde. Y yo, es que yo ya no soy yo solo como vecino, es que me lo reclaman los vecinos de, todas, de las dos fases. Es un barrio de entrada a la ciudad, tenía que estar súper mimado, saneado, porque hay árboles, si, no, si, eh, os fijáis si vais por el carril Alfonso Molina, zona Pajaritas, el carril de la derecha, os rozáis con las ramas, ¡ping, ping, ping! Eh, la mediana de Alfonso Molina, 8.000 fotos tuve que hacer, entre comillas, para que el año pasado lo limpiaran. Volvemos otra vez. Eh, yo qué sé, no se poda, solo se, mm, se sanea los laterales de la avenida eh, se corta la hierba y nada más. Pero lo que son los árboles es que tú pasas por debajo de algún árbol y te, das con... Proba, proba con, Carril. Totalmente. Y yo estoy viendo este barrio mantenido, no lo veo. Eh, visitas al, barrio, mm, yo no quiero ser malo, pero hay una concejalía, había una concejalía de barrio que lógicamente, eh, a ver, se tendría que ir pateando los barrios y no dejar pasar cuatro años y volver a pasar. ¿Qué le a idea la concejalía? Que los vecinos vayan a la o que la veña os barrios? Es que lo que tiene que hacer, se supone, de vez en cuando hacer alguna que otra visita. Mm, ¿no? Podía ser. Y hacer unas reuniones, incluso fuera de algún local, en la propia calle. Sí, sería Entonces, Eh, sí, no, no. Mira, eh, lo único... Vou procurar, disculpa, Lalo Non vou procurar que de todos que, Pero que endo querades entrar Non tedes máis que que intervir, non hai problema. A ver, peticiones que hemos hecho, que fueron muy pocas peticiones, pero muy básicas, pero importantes, lo único que nos hicieron fue elevación, el paso elevado que se pidió buah, hace años. en las bajadas de Alfonso Molina, tanto por Bugallán Marchesi como Antonio Machado, que ah. se elevaron. Pero hay un paso de peatones, solo uno, eh, que es en Pajaritas, que hay un parque infantil, que se pidió por activa y por pasiva, porque ya hubo más de un susto de un posible atropello con niños, porque claro, hay dos cafeterías, cruzas, ah. bueno, bien, hay que estar pendiente y tal, pero un despiste lo tiene cualquiera. Entonces, a ver, son cosas muy elementales que no se, no se han cubierto en todo este tiempo. Y sinceramente ya no somos la asociación los que protestamos, es que nos protestan los vecinos. Ah. Y son las protestas de los vecinos las que hacemos llegar a, a la Administración, lógicamente. Mónica. Bueno, estou que lle, que lle plantamos, ti que estás un pouco hoxe instalada casi como nesa, nesa representación, bueno, se queda aquí tamén palabra ten algo que decir, como da, da veciñanza máis maior, ¿no? porque pode que de esos, os dous barrios que teñades unha idade media máis alta. Aquí tamén andades ben en Martinete, pero pero bueno, contanos. Sí. Bueno, eu estaba escoitando obviamente non lle quero quitar importancia o que está o que está comentando eh, o compañeiro, pero claro, eh, non sei que non é que cando vamos no coche en un carril determinado rocemos coas ramas dos árboles e que cando vamos camiñando nos enganchamos as silveiras tamén que Eso. Claro, para min é bastante máis Penso que non contradice, suma. Claro, no, no, por eso digo que pero me parece máis triste suma, porque sí. o sea, para coller o bus que está a parado bus que está enfrente do colexio Iris, Eh, ti suponse que cando vas camiñando por unha vera rúa eh, e levas pequenos, os levas do lado de dentro, por seguridade, pero se os levas do lado de dentro, se ortigan e se enganchan a silveira. Entonces ah, ti vas pola carretera e eles polo bordillo. Eh, estas son cousas que nos levan pasando eh, moito tempo, pero teño que decir que nos últimos 4 anos foi brutal. Fue tan brutal como que en cuatro años a concejal de Medio Ambiente no tuvo un minuto para atendernos. Y el primero correo electrónico que recibimos de él fue el jueves para despedirse de nos y decir que fue un placer eh, tratar con nos Debe ser un placer para a tratar con nosotros porque nunca trató con nos con cual problemas cero. ¿Cómo sería Nunca nos contestó a ningún escrito y nunca nos respondió absolutamente nada. Entonces para nos eh, bueno, entendemos además que un barrio con cantidad de espacio non urbanizado que temos é algo pues, bastante incomprensible. Mm. Pero bueno, ela é un extremo. Despois temos outras concellerías que si sí actúan e fan cousas, como pode ser eh, o que fixo urbanismo, que eh, actúa sin falar con ninguén. É dicir, ti un miércoles a media mañá encontras o campo de fútbol vallado. E chamas e preguntas e de che da resposta. Chamas a deportes e ninguén ten noticias de nada eh, acaba saliendo unha nota de prensa que tampouco nos envían á Asociación de Veciños e pides unha reunión pedindo información urxente. Sigo esperando pola reunión. Seguimos en saber o sea, que, que vai pasar aí. Que, ¿no? eh, os cativos pequeniños que eran os que entrenaban o miércoles encontraron o campo de fútbol vallado. Non avisaron tampouco o, o equipo de fútbol, obviamente. Entonces, eso supuso que tuvimos que estar dúas semanas perseguindo a xente de deportes para que nos buscaran unha solución. Durante ese tempo estábamos eh, xogando as finais, as rapazas eh, perderon de entrenar dúas semanas xogando as finais. Obviamente o resultado non foi moi positivo. obviamente. O sea, estaban de quintas e acabaron baixando. Os resultados da falta de diálogo deste Concello moitas veces a verdad que son moi complicadas. E a eles, eh, obviamente, non lles importa nada porque si mandas un correo electrónico diciendo que por favor necesitas con urxencia falar con eles para planificar como se vai a organizar todo, As festas, as festas son o lado do campo de fútbol. Non só necesitamos saber se si os viais que rodean o campo de fútbol van a poder estar ocupables durante o, o día, un día que dura as festas, que duran as festas, e por tanto se poden facer donde sempre, ou os temos que facer no medio do parque donde non nos vai a caber o camión dunha orquesta grande que temos concedida entonces cousas tan pequenas como esas outro día chamou un xornalista para preguntarme sobre estos temas comentei este detalle e eu expliqueilles que estábamos pendientes de que nos digan que vai a pasar con isto. A resposta, o sea, na, no xornal lemos a resposta. A resposta foi que o Concello di que están esperando a que nos confirmemos cando nos podemos reunir, que é absolutamente falso, pero vale. que des Despois da chamada do xornalista, o xornalista chama ao Concello e o Concello me chama para preguntarme cando nos reunimos e en tres minutos quedou a cita cerrada. É dicir, ah, poder que é un descaro, moitas veces un descaro brutal. Vale. Eh, falta de diálogo, pero que además nos acusan a nós de O sea, nunca avisan de nada o que van a facer no barrio. Diálogo de, previo do que van a facer, nada, pero polo menos infórmame de que e como vas facer para saber como nos afecta e como nos organizamos. Non responder o que ti envías, porque é moi raro obter respostas das cosas que ti solicitas. En fin, eh, o concepto de diálogo é algo... Tamén decir que eh, o noso barrio solo visitaron os partidos políticos que xa non están na corporación Vaya por Dios. Porque os que están dentro, ningún deles tuvo ningún interés en reunirse con nós previo ás eleccións para conocer as necesidades do barrio, etc. Supoño que son conscientes de que son as de sempre. Claro. Porque aí hai moitísimos anos que non se fai apenas nada. E logo encima, como temos o problema que temos co, co urbanización do Choac, e coa desfeita que van a organizar aí nos van a meter un vial que vai a cortar o parque además vai en altura co cual sacaban as vistas do parque tamén e Pero, bueno, eles din que non hai que facer ningún análisis medioambiental ni nada parecido porque non afecta a nada. E como a Xunta di que non afecta a nada, o Concello acepta, se pagan un montón de millóns por facer esa infraestructura que é mm. temporal e que vai a ser unha brutalidade porque non é unha pendente do 28%, que é unha brutalidade absoluta, unha pendente que é tan pouco legal que eh, precisamente é o motivo de que o, a, a avenida eh, que pasa por ACDEZ, no? a, a conexión coa ACDEZ deixa ah. de ser eh, de titularidade do Ministerio e pasa a ser titularidade da Xunta porque as normas do Ministerio non permiten esas pendentes pero as da Xunta sí entonces cambian de titular e xa é legal en fin, é un cúmulo de despropósitos absoluto E como parece que teñen medo a enfrentarse a nós en calquera tipo de xuntanza para donde poida salir o tema, o que fan é directamente non reunirse con nós. La verdad es que estamos bastante disgustados con, bueno, con sí, es, Este, es, é un barrio que, que sufre o, esa ubicación do Chuac, que sempre bueno, foi unha ventaxa ter un Chuac, hospital cerca, pero... O Fimático, que agora é Xuxán, porque eu aí tiña un montón de veciños mm. que vivían aí, e vivían de forma normal, felizmente, coas súas casas, as súas hortas, non pasa nada. Arrasamos con todo, se si non queres vender, nos encargamos de que, de que desaparezcas, eh, pero que levan o Parque de Iris fixos a raíz de un montón de expropiacións, de xente que vivía da mesma maneira Pero porque parece que en esta cidade ter unha casa non é un dereito. Se vives nun edificio ninguén te tocará nunca. Véxase o edificio de Fenosa. Pero se vives nunha casa, olvídate. Tirar 27 casas nunca é un problema. Tirar un edificio, é un drama terrorífico e nunca se hará. E o Concello pagará os millóns que faga falta para evitalo pero nunca evitarán que se tire unha casa ou que se racionalice se realmente é necesario ou non ou é a mellor idea facer unha obra así ou hai formas mellores de facer esa obra mm. ou incluso hai sitios mellores onde se pode facer esa obra costando moitos menos cartos e sendo moito máis útil Si faláramos un seu momento sobre sobre eso no programa e seguimos igual, claro, eso non, non mudou nada. Non, non, non, no, para nada. O proxecto sigue, bueno, mudou, avanza, O sí, proxecto sí, sí, avanza, sí, sí, ¿no? avanza, non avanza na súa absurdez, avanza, efectivamente. Claro. Mm, Fernando, E por Rosales, que tal, tío? Por Rosales, la vida sigue igual. Llevamos 13, 14 años sin que prácticamente se haga nada. Pero estamos, a ver, eu, eh, estamos a Coruña, non? Sí. Unha sí. das cidades importantes da, do noso país. Sí. Me dá igual o concepto de país, pode ser de catro provincias ou de 50 e tantas, pero una de las ciudades importantes. Sí, pues, puede pues, ser. Eh, los Rosales, bueno, poco como decía Mónica, poco o nada caso que nos hacen. Eh, últimamente, pues por poner ejemplo, es el Camino del Cura que le llamamos, porque pasa es un atajo que sirve para ir al, a los colegios o al centro de salud o al centro comercial eh, está lleno de barro, entonces se le ocurrió meter ahí una grava mal puesta, eh, o sea, hacer una... No fue un vecino. No, fue el ayuntamiento. Ah, Según parece, el concejal de urbanismo se reunió con los vecinos, cosa que es mentira se reunió con un vecino y ese vecino nos avisó. Eh, se lo dijimos en la cena del deporte y aún seguimos en reunión. Sabemos que hay dos proyectos para ese camino, y no sabemos cuál se va a ejecutar y no sabemos realmente cómo va a quedar la cosa y se lo van a hacer después de 13, 15 años reivindicando. Ahora estamos con, el colegio, se amplió el Emilia Pardo se amplió en una parte eh, quitando terreno al propio colegio y han dejado un edificio dentro de tres plantas y un montón de metros, que queremos que sirva para, como locales asociativos. de vecinos sin local o un local en un que no es muy no es muy útil. la carpeta de ese programa programa, ese tema y justo debajo de da cárcel. la carpeta debe ir justo debajo do da cárcere. primero va a la cárcel. No, la cárcel ya no. Después xa veremos a ver la de edificio. la gasolinera tampoco, eso lo conseguimos. Y, bueno, eh, por parte de había un proyecto de sacar los, los biosaludables del medio de la plaza porque nos entorpece la, instalación de los camiones de, orquestas en las fiestas y tal. Había un proyecto que se iba a ejecutar este lunes hace 15 días eh, por parte del medio ambiente y la señora alcaldesa ha dicho que no. Y entonces hemos mm, hecho la solicitud para que se haga y tampoco tenemos respuesta. O vale. Este que te corte un momentiño solo porque son eh, aún a menos cuatro minutos. Bien. Eh, en Coac FM vaise cortar a emisión. Se estás escoitando o programa completo, no podcast estará o programa completo. E agora, se non queres escoitar o programa seguinte, o sinto por el, pero se queres seguir a conversa, pásate a YouTube, que aí seguimos sin problema, hasta as dúas chamamos aí, traemos unhas pizzas ou o que faga falta, non hai problema. Perdona que te cortei, eh, desde aquí nada, nada un saúdo aos que estades en Coac FM, xa sabedes onde podedes seguir escoitando. Bueno, pues eso, básicamente es eso. Hay muchos otros temas, pero eso, eh, por parte del ayuntamiento, pues eh, oídos sordos y, poco contacto y poco diálogo. Eh, lo que decía Mónica, te, bien, te hacen las cosas y tú no te das enterado. Y bueno, pues eso, pues crea sus problemas que después hay que arreglar, ¿no? Como fue, pues por ejemplo, los biosaludables. Los ponen en medio de la plaza porque sí le dijimos que no los pusieran, pero los pusieron igual. Y claro, después de 15 años ahora nos planteamos quitarlos. Pero bueno, eh, son del ayuntamiento. Como no es su dinero, que es el de todos los coruñeses, pues así va el ayuntamiento. Como no es su dinero, que es el de todos los coruñeses, pues así vamos. Claro. Bueno, esa inimputabilidad de la administración en ciertos aspectos. Claro, ¿qué? Pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué le este, pedimos, a, este, pedimos este futuro gobierno? Pues muy fácil. Lo que, yo amplio lo que dice Mónica, que todo, a ver, mm, yo pongo un ejemplo muy fácil y muy, muy actual en estos momentos con el carril bici que pusieron en Pajaritas. Eh, no hubo una, una visita previa, no hubo una reunión de cómo iba a ser el proyecto, eh, empiezan empiezan obras sin contar con los vecinos y suele pasar esto, porque se hacen las obras sin contar con nadie. Se supone que en una ley de contratación pues, hay un plazo de alegaciones en la cual pues, tú puedes hacer, alegar y presentar algo que a lo mejor es positivo para, tu barrio, pero bueno, si eh, colocan solamente un anuncio de obra con, con un proyecto que para saber por dónde va, pues, eh, a ver, eh, es, lo que, es lo que vi yo un, día. Y empiezan las obras y contar con los vecinos, pues mal vamos. Yo insisto, yo pido que eh, en, el futuro, pues reuniones previas, presenten los proyectos como hay que presentarlos, unos plazos de delegaciones y a partir de ahí, pues bueno, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, pues empezar el, eh, la, eh, cometida en su momento. nada más. Eh, al yo tocaba Álvaro. muchos -huh. Mucho final, macho. Pues bueno, pues tenemos tenemos unos unos proyectos en marcha que tienen que finalizar. el principal é o proxecto da, da pasarela entre entre Palavea e Pedralonga, que tendrá que estar para fin de ano. Eh, de este ano? este Ah, vale. Era, <laughs> era una reclamación de ahí 20 años. Por eso digo. Eh, por fin, por fin se fai. Así que bueno, te iré colaborando y <laughs> participando eh, mutuamente. Entre Pedralonga, Patabea ¿y eh, Pero de e la un de hay 20 años? Sí, sí, sí, de 20 años Sí, sí, sí, sí, 20 reclamación como tal. Vale, vale. Eh, xa, xa programa Po, po, xa teño título, xa teño título para este episodio, eh? Silencio administrativo. Sí, é un tema que vai por orzamentos do Estado, é moi dito máis complexo, vale. pero bueno, finalmente eh, finalmente está, está facéndose, eh, atenderon tamén a modificación que fixemos eh, que presentamos, así que bueno, eh, contentos con iso. Eh, cara a outubro supoño que eh, deberá estar finalizada, así que ese o principal, digamos, gran inversión que temos no, no noso barrio neste momento. Despois estamos pendentes tamén que acabe a tramitación sobre as rúas de Palavea, somos un barrio que non ten nome das rúas, non sei se somos o único aquí que lle pasa. Porque Como? A, a, nos, a nos tamén nos pasa, e máis, onde estamos aquí, aí non hai nome desta calle. Claro. Sabemos que é o Martinete, pero non hai placa. Claro, bueno. Como en moitos lugares eh, nos, do barrio tamén. Claro, nos, eh, somos un lugar, non, eh, ainda que nos identifiquemos como barrio, a categoría de lugar, e polo tanto nunca tivemos nomes das rúas oficialmente. Vale. Así que na última, nestes últimos 4 anos sí que o promovimos, eh, recuperando ademais a toponimia tradicional, eh, a pesar de un bloqueo intermedio que sería longo, longo de explicar, eh, conseguimos que se aprobara en pleno, así que estamos pendentes de que próximamente se coloque o nome das rúas. Así que esos dous grandes eh, temas históricos que temos no barrio eh, nestes catranos anos deberían de resolverse, non? non sería problemático. Temos tamén aprobados os orzamentos participativos do 21 e do 22, que implican tamén cuestións pro barrio, e que ten, ten que executar. Entón, así que estamos pendentes de execución de, de esos dous anos. E despois nada, hai unhas reclamacións eh, noutros puntos do barrio, en Fontaíña, na zona de Santa Sema, eh, que, bueno, que están presentadas, de Pamar, da, que están vinculadas a Saré, que é un tema que sae frecuentemente, eh, que tamén teremos que, que resolver, esperemos que, que, que se resolva de alguma forma coa Saré, porque é unha institución que é imposible falar con eles, ainda que está coparticipada, eh, ten unha coparticipación pública, pois é imposible falar con eles. Entón, nese tema sí que precisamos que existan solucións. Uh -huh. eh, despois, así, máis cuestións, por exemplo, no tema da estación de bici Coruña, que ser unha reclamación que está vinculada tamén agora que finaliza a pasarela, xa A ver a posibilidade de facelo ciclable esa vía. E o tema, o gran tema que a cidade das TIC, un tema que tamén estamos como eh, plataforma participando con outras entidades da zona eh, con, con IDIS tamén, Entón, bueno, ese sí que será o, o gran tema de como se vai a, a desenvolver, estaremos en riba del, seguiremos en comunicación con, con todos os actores, coa propio reitor, coa universidade, co Concello, para, para ver como se desenvolve co que se abra os veciños, que se xa un, un importante nexo entre barrios e que axude a dinamizar a zona sen, sen destruíla, non? sen que evitar esos casos do climático, de Susán, que se faga dunha forma eh, responsable e xusta para todos os barrios, claro o tema, o tema da cidade das TICs eh, vai ser posiblemente nesta legislatura onde vai a ir o foco sumado a Axencia de Inteligencia Artificial que parece estar todo no mismo saco ainda que para min son cousas distintas pero posiblemente sí que teñan certa xinarquia no? entón eh, penso que chegada o, o foco do, do urbanismo por chamarlo de algún xeito da, deste Concello vai ir por aí co cal claro, vais a perder, porque a veces teño a impresión de que o, de que o foco é moi pequeno eh, cando pon luz sobre un punto silencio administrativo por resto do, de todo de todo o Concello, non? Eh, e aí estaredes e irís eh, eh, para ver o resto de... E aí estaredes e irís eh, eh, para e o resto de, de limítrofes con todo isto máis ou menos vinculados, uh -huh. pero claro, que, que pasa con Rosales, que pasa con Sector 7, que pasa con, o resto de, de aquí, non? Eh, bueno, xa fixemos toda esta ronda, podedes participar cando queridades, nos ahora tiramos, se, se queredes, ainda uns minutos máis, de acordo? Pero hai algunhas cousas, ahora sí que vou ir máis ao concreto, de acordo, de algúns dos vosos barrios que se me gustaría que, que contemos os veciños, ¿no? que se cada son esas cuestións que están un pouco máis en el candelabro, como decía la outra. ¿no? Que, por exemplo, aquí no Martinete, eh, Laura, o, o tema desta, desta vía que temos enfrente, que de titularidade de Diputación e se parece que cando interesa sí que é fácil cambiar a titularidade dunha, dunha vía, como acaba de demostrarnos Mónica, pero esta de aquí, que eu non se me ocurre unha carretera máis urbana que esta, pero sigue sendo da Deputación, eso xenera un montón de problemas. Sabemos algo do futuro desta, pois, desta vía? a verdade é que non, non sabemos aínda nada. Nos, eh, os pasos que seguimos, primeiro foi todo por registro, despois sí que é certo que xa eh, vinieron diferentes medios, eh, aí empezamos a comentar, e, eh, bueno, o Concello recibiu unos, mm, en algún momento, medio ambiente recibiu unos, e eh, a resposta cando foi de solicitar o arreglo desta cartera foi iso que pertenecía á Diputación. Eh, falamos ca Diputación, pero a Diputación creo que veo por aquí, pero non nos deu ninguna solución por ahora, nin por escrito, nin falado. Eh, exactamente, ese é un dos problemas que por eso explicaba, non que, a ver, non entendo que ti eh, como vecino tiñas que saber de quen é as diferentes partes do teu barrio por eso digo, eu teño un problema ti como concello que eres a miña primeira, non? Uh -huh. eh, o, calde que teño que vir pois debería de solucionalo eh, non sei, e despois, bueno, a parte da, da carretera, o gran problema que tiñamos, que era un pouco tamén retomando, que explicar un poquinho mellor que quería decir antes, que a veces é verdad que tantas que a veces é verdad que todo o, o problema da complexidade burocrática, non? Porque, claro, imagínate, pois, eh, nos tiñamos todo un solar que había aí vallado, vallado unhas vallas horribles eh, que o único que facían, aparte de cortar eh, a acera, pois igualmente crecía a, a maleza e eh, enganchábamos cando íbamos camiñando por aí os pelos, as silveiras e todas es, non poder pasar carros, non poder pasar e eh, carriños de nenos, non poder pasar tampouco xente que necesite pola mobilidade. entonces o gran problema é que o que che dindo o Concello é que como ten uns propietarios Ese é o problema, porque entonces teñen que Borges, primeiro reclaman, limpien iso, falan algo. Eh, parece ser que tardan tres meses no BOE, logo unha segunda vez e logo unha terceira. Se é así, eu comprendo que tamén é moi difícil actuar. Pero por outro lado tamén penso que cando se queda tamén se actúa. O que hai que, o que, hai que, o que ter ganas de voluntade política, quero decir, pois eu, mira, tres meses nin van, busco os propietarios e digo, eu facer o problema solar, quitaron as vallas, vale, e medio ambiente dixonos que iba a, co, a poñelo para que a xente transitara, porque non se chegara aquí entre que está todo abandonado, edificios de, de empresas que os deixaron, non sei, hai que, pois, ao cidadano enseguida nos dicen todo enseguida, pero os propietarios que pasa? Non sei, pois se non cumples, pois xa non eres propietario. Eh, o problema que, <laughs> bueno, é moi drástico, <laughs> xa o sei. <laughs> Eso funcionou a todos, eh? que nos é, é moi radical a propiedade, pero... a propiedade é un, é un dereito e unha obriga, unha obriga non? exactamente se ve, non, sí. eu, eh, eh, eh, a, a, a quedou aberta precisamente para que se vexa que, estamos... que se escoite eh, que estamos nunha zoa que hai fortísimo tránsito exactamente os autobús, as motos claro, tamén teríamos algo que limitar a velocidade porque hoy, tamén é certo que van moi rápido por aquí a veces e o último detalle que conto é dos solares que foi un pouco como diría o símbolo, non? do, do que queríamos, fora esas vallas, polo menos ver verde, está horrible, eh, porque está todo, está sucio, está cheo de merda, bueno, e había ratas, ratas que chegaban ás casas, entonces bueno, pois <laughs> eso, non sei, non sei que deben de facer, pero non se pode tardar tanto para facer as cousas. Eu que sei. Alguna pouco bueno. máis que querades facer algún? bueno, con respecto ao que comentaba ela, é super breve, de, da, das propiedades que non se cuidan. Eh, bueno, nós temos muitísimos casos de propiedades cheas de maleza, eh, propiedades con eucaliptos grandes, bellos, e cheos de restos de desbroce de anos e anos e anos pegados a vivendas. ...y o Concello no fai absolutamente nada ...y e no este último Concello, ...ni o anterior, ni o anterior. ...es decir, me puedo retratar... era que todos los que pasaron por el Concello ...y e por este Concello pasaron oitos, y e en ningún momento en ningún momento ninguén fixo nada. Únicamente conseguimos eh, estando a mar Atlántica, que estaba pedido de antes, obviamente, que decir, en ese momento fue cuando se, finalizó... Eh, quitar tres eucaliptos que estaban encima de una vivienda... que había un se caer para el correndo. Pues estaba convencido de que un día le caían encima. pues son moitos eucaliptos en un sitio moi pequeno, de roca, no que non sería tan raro que en un momento determinado un se move e vai todo, sin descontar que xa houbo varias veces incendio en esos eucaliptos, arderon varias veces, non acabaron de arder, e é unha zona na que a xente máis nova vai a facer, non fan botellón, levan chuches, levan Coca-Cola e están de cachondeo toda a tarde, e hai algún que fuma. E Vale, e hay pero... incendios. Y todos os anos temos incendios ao lado desos eucaliptos, co, con esa maleza sin acabar de limpar. E o Concello en ningún momento está obligando a esos propietarios a facer absolutamente nada. entonces coincido no sí, mismo. Vai, vai na liña do, da, da denuncia que pedían de desbroce no Mesoiro mm. polo, polo conato o susto que tiveron tamén o ano pasado que ardeu tamén na beira das casas. Bueno, igual. en Eiriso eh, este ano cortaron, este ano, perdón, ano pasado cortaron, cando houve incendio de Viña, Sí, ah, os catro días te forzaron un poquinho me dis que cando houve incendio da Viña ah, sí. os catro días destrozaron un poquinho me dis que nos ah. veu, a verdad, sinto moito, eh, no, pero nos veu moi bien. Claro. Se si hai un conatillo por aí, sí, tal, por favor, que se sepa, <laughs> que se sepa, porque é a única forma de que se acorre de soltar en algún sitio. Yo lo que no pero existe el procedimiento de oficio. Pero niña útil. Actuar de oficio sería o máis recomendable para estes casos. O, nós temos tamén y, un caso no, no, no barrio que tamén está no medio aí, entre o centro de menores, a praza Padre Busto, etc. Eh, ten varios propietarios, eh, todos os anos é un, un horror para, para conseguir que se desbroce. Pero é o mesmo, ou ter varios propietarios, e es má o requerimento, ten que pasar uns prazos de trámites, e hai a opción de execución subsidiaria por parte do Concello, o Concello limpia e lle pasa factura aos propietarios. É a resolución co que, que terminan os, os estes asuntos. Hai que empezar Pero o problema, claro, o problema é que pasan meses e meses. Eso. Entón, claro, cando a un interesa que se limpe, tens que saber que hai un prazo moi amplo. Entón, sí que debería existir algunha forma para obrigar aos propietarios a resolver canto antes estas cousas ou poñer unhas sancións máis graves porque o que non pode ser é que eso pasa en toda a cidade, pode ser con mm, propiedades eh, es como descampados, pero tamén pode ser con vivendas que teñen a monte a vegetación dentro, é dicir, ao final é un problema que sufrimos todos os vecinos en todos os lados. Vou facer un apunte que, como sei, parece me interesante, non? o que según medio ambiente solo ten o ano 10.000 euros para todo Todo Coruña para desbronces e demais. 10.000 euros, tes ese dato que xo comentaron desde... Medio ambiente, é pouco, eh, pois... Xa sabemos algo. Pero, eh, pero, que saquen fondos do outro lado. Pero igual se reparten mellor. O sea, si en vez de cortar na Plaza de Vigo todas as semanas claro, a erva, a cortan solo cada dúas semanas, igual ganan aí espacio para cortar o botín. que a falta de reparto de esos orzamentos es fundamental. En el los cuatro árboles que vemos, la base do árbol hay ervas que me chegan a mi más eh. alto a rodilla. Nunca lo verás en la plaza de... Tardan en cortar la hierba son un mes y medio. Esto es buena suerte. Sí, pero pues aún así sube maleza. A ver, solo cortar hierba, la maleza sigue ahí. ahora pasé yo por Salvador Torres y mi madre. Mi madre, es que a veces dices, a veces te dicen, la competencia, es que las competencias no son nuestras, es lo que dices tú, Laura, tendrás que actuar. Y ya está. Bueno, tenemos dos minutos. Vamos con dos detalles. Por un lado, no me quiero despedir sin que nos explique Lucía por qué ven de luto Oche. ahí va otra foto. Un saludo. compañeiro, pero primeiro, se si gustaría que, que nos permite estar aquí neste local hoxe, que a propietaria que desde aquí danle un saúdo e, eh, por suposto, se queren participar temos un micro para que faledes pero quero, antes de que de cortar dar vos as grazas por permitirnos este espazo e por habilitar non só o programa que nos consta que lle permite o uso para moitas cousas da, desta asociación, desta futura asociación de Montemartelo pero Ahora sí, Lucía, por favor, ni eh, más sentido pésame. Tuvimos una baja en el barrio. Sí. Tuvimos un par, pero bueno, esta es la más relevante de todas. De hecho, me apoyo en lo que ha comentado Mónica del incendio del Castro del Viña, porque a nosotros también nos sirvió para ver muchas deficiencias, más aún en el barrio. Y es el tema de las hidrantes. Vinieron a rellenar los camiones por la noche y hidrante uno, error. Hidrante dos error. Y durante tres la reviento. Vaya por Dios. No funciona ninguna más. La tercera en su medida. Entonces ahí fue cuando nos pusimos un poquito al día con el tema de las hidrantes y tomamos de referencia la que estaba abajo en la plaza del centro comercial con la parada de taxis, porque llevaba con basura común y la gente es una cerca, hay que decirlo así. No se puede hablar de falta de civismo, hay que ser directo. Y sumado a eso, pues bueno, pues peleando con esas solicitudes por el registro, se vino a hacer limpieza de las hidrantes